Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական իսկիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը հանդիպել է հանրապետության խոշոր հողօգտագործողների հետ։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայք Հարությունյանը հանդիպել է հանրապետության խոշոր հողօգտագործողների հետ։ Հանդիպման նպատակներ քննարկելու ոչ միայն գառնանացան աշխատանքների հետ կապված մի շարք հարցեր, այլև մշակաբույսերի ընտրության, βέρքի իրացման եւ հողագործներին հուզող շատ խնդիրներ։ Ողջունելով ներկաներին կառավարության ղեկավարն անդրադառնալով գառնանացան աշխատանքների հետ կապված խնդիրներին առանձնացրեց այն, որ Արցախում ճանաչված ֆերմերները մշակաբույսերի ընտրության հարցում թույլ են տալիս սխալնել։ Սա կառավարության ղեկավարի կարծիքն է, իսկ ֆերմերներն այլ հարցեր առաջադրեցին կապված մշակաբույսերի ընտրության հետ։ Անհրաժեշտ է գառնանացան մշակաբույսերի ցանքսը կատարել միայն գյուղատնտեսական կանոններով, ասաց պարոն Հարությունյանը, հավելելով, որ այսուհետ օժանդակություն են ստանալու միայն ագրոկանոններով առաջնորդվող հողագործները։ Նախ ուզում եմ ողջունել ձեզելի հայնակիցներ, այսօր հրավիրել եմ ձեզ այդ հանդիպման, փորձելու քննարկել մեր աշխատանքները Գառնանային ուղված եւ Աշնանացանի հերթական process-ները եւ նաեւ ամենակարևորը մեր անելիքները Գառնանացա մշակաբույսերի մասով։ Ստացել ենք հայտերը մեր հայրենակիցներից, ինչ են ուզում գարնանացան ժամանակահատվածում, ինչ մշակություններ են ուզում անել, ինչ խնդիրներ ունենք եւ մեր անելիքները։ Նախ ծերմերի հետ կապված ընդհանուր ինձ թվում է հաջողվելու է ապահովել նվազագույն որակյալ ծերմերի ներկրում, բարտանյութերի հետ կապված մենք շարունակում ենք ներկրել, իհարկե վերջին մի քանի օրերում փոքր խնդիրներ կար, բայց ինձ թվում է դա կարգավորվելու մանավանդ ազոտականի հետ կապված, բայց դա չի մեր խնդիրը։ Մեր խնդիրը խնդիր այն է, որ այսօր այստեղ ներկա են խոշոր հողագործները մեր երկրի, որոնք այդպես էլ վերջնականապես չեն հասկացել մեր ցանկությունները կամ չեն հասկացել իրենց անելիքները։ Գիտեք, փորձում են ամեն ասացի մեջ փնտրել ինչ որ ոչ դրամաբանական հիմնավորում, փորձում են ինքնուրույն որոշել ինչ պիտի անեն առանց քննարկելու մասնագետների հետ, եւ ամենավատը, որ այդ ամեն ինչի մեջ փորձում են կարճաժամկետ շահույթ ակնկալել կամ տեսնել։ Բազմաթիվ խորհրդակցություններ են կարել, վերջերս էլ այս դահլիճում անցեկացվել մասնագետների վերապատրաստման դասընթացներ, տրվել է սերտիֆիկատներ, մանավանդ նրանց, ովքեր այդ ցանկությունը հայտնել են։ Փորձել ենք այբուբենին ծանոթացնել գյուղատնտեսության զբաղվողներին, որտեղ մենք տարազուրկ ենք, գրաճանաչ չենք Պատճառը այն արդյունքն է, որը մենք ունենք։ Ես չեմ ուզում խոսել, ես չեմ ուզում նորից անդրադառնալ, գնահատականս անբավարար է։ Եթե մենք ծորենի բերքատվությունը դեռ ուրախանում ենք 25-30 ցետներով կամ երբ որ ասում ենք գառնանացան միանգամից հրապուրվում են այդ տարվա բարձր գին ունեցող կամ բարձր բերք տվող մշակաբույսով, սա արդեն այդ գնահատականն է։ Գնահատականն է, որտեղ մենք խորությունը այդպես էլ չենք հասկացել։ Ես ուզում եմ հերթական անգամ ձեզ հետ քննարկել եւ զգուշացնել, որ առաջկա մի քանի ամսում հայեցակարգը ինչի ենք մենք զգուշացել, որտեւ շատ խորը հայեցակարգ է լինել, որ առաջկա առնվազն 10 տարի մեր երկիրը առաջնորդվի այդ հայեցակարգով։ Հայեցակարգի դրամաբանությունը օգնել նրանց, ովքեր դիրապետում են այ Բուբենին, խորը գիտելիքների չեմ ասում, որոնք առաջնորդում են այդ կանոններով։ Երբ որ ստացել ենք հայտերը, ինչ մշակաբույս պիտի անեն։ Օրինակ, լսել են, որ հնդկացորենը լավ է։ Հնդկացորենը ինքնանպատակ չէ, ոչ էլ արևածաղիկը, ոչ էլ եգիպտացորենը։ Նպատակը բոլորիս ճիշտ հող մշակելն է, որտեղ այդ մշակման process-ում մենք կորցնում ենք բավականին շատ բերք։ Օրինակ, ինչպեսի գնահատական եք տալիս, բոլորը հող մշակողներ, ո՞նց է եղել այս աշնանացանի համար այս տարի։ Ո՞նց է գնահատում։ Միջին տարի է, չի համարում։ Ավելի վաղ, որ այդպես ես գնահատում։ Կարող է քո մոտ լավ այդ։ Ես ես ինչի եմ ասում։ Ցավում եմ, որ այդպես ես գնահատում, որովհետև լավ աշտանացանի համար տարի կլիներ, եթե մենք ժամանակին աշտանացանը կատարած լինեինք։ Որտե ունեցել ենք ցուրտ զմեր տարիներ առաջ կամ տարիների ընթացքում մեր ձմեռը միշտ մեղմ է լինում։ Հաշնանացանը ձմեռը աշխատում, իսկ բաղ գառնանը արդեն երբ որ սկսում է, ունենում ենք հիմնականում, եթե իհարկե ճիշտ է կար, փակալված տարածքներ։ 90% այստեղ նստածների դաշտերը շատ վատ է։ Ոսա բերքը լավ չլինելուն իրեն չեն էլ իմանում ինչից է բերքը վատ, որտեղ անալիզ չեն արել, վերլուծություն չեն արել, քննարկում չեն կարել։ Այո, այս տարի ձմեռը շուտ է եկել, օբյեկտիվ գնահատական։ Եթե ժամանակակից գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մարդիկ ունենանք, ֆերմերներ ունենանք, հաստատ իմ համոզմամբ աշտանացանի 30%-ը պիտի խոպանեն, այսինքն կրկնակի հետ կանի եւ նոր գառնանացան անեն։ Եթե այդպես չէ, թող մասնակիցներին ցուշեն, որտեւ այդ կարևոր 5 պայմաններից մեկը, որ ժամանակին պիտի անի, այսինքն այդ 9 ամիսը, եթե գարոնը մենք լավ տեղումներ ենք ունեն, պիտի բարձր բերք ունենանք, ոչ թե միջին։ Ես ափսոսում եմ այն, որ այստեղ նստածների մի մեծ մասը իրենց հիմնական գործը չեն համարում հողագործությունը, ունենալով բավականին մեծ տարածքներ։ Սահմանապահ իր գործն է անում, սահմանն է պահում, դուք եք ձեր գործն եք անում։ Բարի եղեք, կատարեք ձեր բախտը բարձր պատրաստակամությամբ կամ բավարար գնահատականով չեն տեսնում այդ ծրտացավությունը։ Մեղադրել ամեն անգամ Աստծուն կամ կառավարությանը վերջա։ Դրա համար ուզում եմ, որ այդ հայեցակարգի տրամաբանությունը հասկանան, օգնել նրանց, ովքեր ճիշտ մշակում են անում հողում չեմ տեսել, չեմ զգում դա, խորհրդակցներ չի լինում։ Նախ ուզում եմ իմ դժգոհությունը սայտնել բոլորիդ, այդ թվում ֆերմերային ընկերությանը։ Չվիրավորեք, ազնվորված բան չունեն։ Չեմ տեսնում, որ հավաքվում եք, զրուցում եք, քննարկում եք, վիճում եք։ Օրինակ կա փոքր խմբ է, սող արտադրողներ, ողջունում են, իրար հետ միշտ շփվում են, իրար օգնում են, ծխախոտագործներ, բայց վերջ։ Մի քիչ նոր անողները ոչինչ, ես վերջերս կարծես իրար հետ խորհրդակցում են, բայց ոչ թե իրար սխալներն են ուղում, այլ հակառակը, սխալները ավելի շատ են տարածում։ Բայց չկա չի ձևավորվում այն մոդել, որ այն հարթակը, որ ամեն օր դուք հավաքվեք իրար հետ խոսեք, վիճեք, միջազգային փորձ բերեք, իրար օգնած լինեք, Իհարկե այդ կառույցի հետ կապված ընդհանուր շրջաններում են մտածելու ինչ անենք, որ դա պետականորեն չի լինում։ Դա ասոցիացիաներ է լինում, Դա կոոպերացիաներ ալին, որ ասում են կոոպերատիվ, կոոպերացիա, դա չի նշանակում համատեղ բիզնես, հատել դա է նշանակում։ Իսկ ուրույն պիտի փորձեք ձևավորվել դուք այդ ամենը։ Երբ խնդրում եմ, երբ որ մի մշակաբույս ուզում եք անել, շուկան ուսումնասիրեք, պետության հնարավորությունը ուսումնասիրեք։ Իրացման գները կանխատեսող կամ չգիտեմ, պլանավորվող ուսումնասիրեք։ Իր դուրույն քիչ որոշումներ կայացրեք, բայց մեկ անկախ ամեն ինչից հիմքում դրեք ցանքաշրջանառությունը։ Եթե մեզ չհաջողվի առաջիկա 2-3 տարվա մեջ բեկում մտցնենք գյուղատնտեսության արտադրության մեջ որակական ինտենսիվ եղանակով, մենք ունենալու ենք խնդիր։ Արդեն գիտեք, անարակացները բոլորը սնկացման եզրին են։ Իմ եւ ձեր պատճառով հրապուրվել են բարձր գնով, ստիպել են բարձր գին են ընդունել, հիմի գները ընկել է, բոլորը աշխատում են վնասով։ Չգիտեմ հաջորդ տարի ոնց է լինելու։ Նշել է, որ գին պահելու խնդիր ունենք այս երկրում որևէտեւ մտել ենք մարքսային լիություն, Հայաստանը Ռուսաստանից ներեկրում որակյալ ավելի էժանցորեն, մեր ալյուրն էլ մրցունակ չի։ Պետք է որոշում կայացնենք։ Նույն հնդկացորենը 1-2 տարի փորձել եմ ծանոթության համար պետություն ավելի մեծ միջամտություն բայց դուք տեղյակ չեք ինչքան մեծ է եղել այդ միջամտությունը եւ հաջորդ քայլը պետության աջակցության ինչ է լինելու ես ուզում եմ որ դա հասկանա գիտակցեք ամեն օր ուսումնասիրեք դա Ընդամենը տարածելու համար այդ մշակաբույսերը փորձել են շատ ավելի սերմեր անվճար կլինի պարատանյութերի առումով, պետությունը գինը բարձր կմթերի, ավելի էժան կվաճառի։ Սա ընդամենը հասկանալ, որ այդ մշակաբույսը այս երկրում հնարավոր է աճացնել, բայց հետագան պետք է լինի բարձր բերքատվություն եւ մրցունակ արտադրանք որ մթերողներ իմ ձերտա այն գնով, որով մենք առաջարկում ենք մթերելու, վերամշակելու եւ վաճառելու։ Շատ մեծ բաց ունեմ գյուղբաժիներում։ Բոլորի աշխատանքից դժգոհ եմ, բոլորի չվիրավորվեք, որտեղ չկա այդ կապը։ Պետությունը չի կարող գնային միջամտություն անելու։ Ուզում եմ բարձր բերք ստանալ, եթե կա այլ մոդել բարձր բերք ստանալու, խնդրեմ, վեր կացեք, ասեք, պարոն վարչապետ, քո ասածները չի համապատասխանում իրականությանը, դու ճիշտ չես ասում, ես այն ներողություն կխնդրեմ։ Մենք պետք է կատարենք ճիշտ հողագործություն, որը առանց ցանկաշրջանառության չի լինելու, որը առանց ճիշտ մշակման հնարավոր չի բարձր բերք ապահովելու որը ճիշտ մոնիտորինգ շուկան ուսումնասիրություններ իրականացնելու պարագայում խնդիրներ են կունենալու Արցախի գյուղնախարար Արամ Մխոյանը ներկայացրեց հաշանոցանի արդյունքները եւ հուրախություն հողօգտագործողների ասաց, որ Գառնանացան մշակաբույսերի աշխատանքները երուն ընթացքի մեջ են եւ Գառնանացանի համար ստացված հայտերի տեսակները գոհացուցիչ են։ Մշակաբույսերի մասով հասցրել ենք մոտ 11000 հեկտարի զուտ գարնացան մշակաբույսեր, այստեղ չներառված գարնացան ծորեն, գարնացան գարի։ Նույն ծրագիրը 15000 հեկտարի չափով, այս տարվա ծրագիրը լինելու է 15000 հեկտարի չափով։ Քանի որ խնդիր կա զուտ ցանկաշրջանառության իրականացման ծրագիրը կյանքի կոչել, դրա համար որոշակի գործիքներով մենք փորձել ենք կարգավորել այս համամասնությունը։ Կոնկրետ ընկածոյերի մասով, քանի որ 4000 հեկտարի այդ է ներկայացվել, զուտ խնդիրը կայանում է նրանում, որ ոչ թե չեն կարողանում սերմը ապահովել, այլ ստացված բերքի իրացման հետ կապված խնդիրներ կարային կունենային եւ այսօր գուցե կունենանք 3.4 հազար հեկտար միջին վերքատվության դեպքում 15-16 ցենտի վերքատվության դեպքում արդեն 4000 տոննա ընդկացորեն իրացնելը դա արդեն խնդիր է եւ նույնիսկ լուրջ ուրեմն անկում կգրանցվի դրա համար փորձեցին կրճատել ավելացել է արևածաղկի հանքատարածությունները մոտ 3 անգամ 3000 է ասել լացուկը 500 բայց ցավոք մի օքի է մշակում լացուկ սոյան համարյա կարելի ասել 2 հոգի հիմնական 90% էլի մի օքի կտավ Լավատի մասով արդեն հասել ենք մոտ 500 հեկտարի ակտիվություն կա եւ ցանկության դեպքում կարող ենք կտավատի ցանկատարությունները մեծացնել։ Այստեղ հիմնականում ուղղությունը տալել ենք այն մասով, որ յուղատու մշակաբույսերի վրա կենտրոնանան, որոնք շատ ավելի կարճ ժամանակում հնարավոր է ավելի մեծ տնտեսական արդյունք ապահովել եւ դրա համար միայն յուղատու մշակաբույսերի մասով ոչ միայն սերմացուի, նաեւ պարտանտերի տրամադրում ենք նախատեսել։ Սիսեր, Վոլո, Սիսերի մասով ակտիվություն կա, լոբին փորձարկում ենք նոր տեսակ, որը հնարավոր է լի մեխանիզացված կոմբայնի միջոցով եգիպտացիների իմաստով հասնելու է մինչև 3000 հեկտարի, ճիշտ է, ավելի նպատակարար կլներ յուղատու մշակաբույսեր, ծաղոտի իմաստով ակտիվացում կա, բանջարի իմաստով 450-500 հեկտարի։ Բամուխան, ակտիվացում կա, բայց նայեք, թիվը նշեցի 10641 հեկտար, լավ, 11000 հեկտար։ Մենք 54000 հեկտար կատարել ենք աշտանացում։ 25%-ից ավել չպիտի լինի, լավ, հաշվի առնելով որ ունենք տարածքներ, որտեղ Մենք շարունակելու ենք այդ մոնոկուլտուրայի գաղափարը, մեր գարնանացանը պիտի հասցնենք 25000 հեկտարի։ Մենք ունենք ընդամենը 11000 հեկտար։ Սա արդեն գնահատականն է։ Երկրորդը Արժեքային ավելի բարձր մշակաբույսերը դա սոյան է, դա ոլորն է, կարծեմ սիսերն է, շատ ավելի ցածր։ Հերթականությամբ սրանք պիտի ամենաշատը տեղ գրավեն։ Մենք ինչ ենք ցածր վեր ստանում, որտեղ սերմը գցում ենք հունիսի սկզբին կամ մայիսի վերջին կամ մայիսի կեսին, որ այդ տեղումների արդեն 30-40%-ը կորցրած են լինում։ Իսկ եթե ժամանակին անես 65-ը բարձրանա, ավելի մեծ հասունություն ունենա, գոլորշիացման քանակն է կչանում։ Իսկ ռոկովի տարածներում Ես համանում եմ անթույլատրել, որ 25% տարածքներից ավել ծորենեք մշակում, բայց հաստատ, որ ռոքովի տարածքներում առնվազն 50%-ը, եթե ոչ ավել ծորենեք անում։ Իհարկե հիմի էլ հիմնավորում եք անելու ասելու ջուրը պակաս այնում, պակաս չինում, աշնանացանի համար եք մենք պակաս ջուր ունենում, գառնանացանի համար եթե իմ ասած ժամկետում դուք հասցնեք, հաստատ մինչև հուլիսի 10-ը 15-ը 20-ը կարողանալու եք մի անգամ էլ ռոռոքել, իսկ մենք ջրի լուսակավություն ունենում ենք օգոստոսի 1-ից սկսած կամ հուլիսի 25-ից սկսած մինչև մարտի 15-ը 20-ը Մնացած այդ ժամանակահատվածում մենք ունենում ենք ջրի ավելություն։ Խոսքս ինքնավար տարածքներին է վերաբերում Խաչենի եւ Կարկարի ջրվորոքող տարածքների մասին։ Այն դեպքում, եթե ժամանակին յուղատում մշակաբույսերի ցանկի դեպքում մարտի վերջերին կարելի է ցանկ կատարել եւ ապրիլ-մայիս ամիսներին եղած տեղումների քանակը հնարավոր է արդեն ապահովել միջին դեպքում։ Ֆերմերներին տարաբնույթ հարցեր էին հուզում եղան նաև տարբեր առաջարկություններ, որոնք ներկայացրին վարչապետին եւ ստացան իրենց հուզող հարցերին սպառիչ պատասխանները։ Եթե համակ մենք արտադրների տարեստարի մենք նոր մոտեցում ենք դարձրելու Իսկ ինչ վերաբերում է ջրի հողատարածքին, շրջանում ես կարող եմ ասել, երբ մնացել մի 100 հեկտար ծերների տրամադրման բաղուկ համակներ աշխուտ ժողովների ժամանակ բոլոր բնակիչներին ներկայացնել ինչքան ռոհացներ պատրաստել դրանց բոլոր ինչ նշանակություններով եւ ինձ համար այս այս պետք է համատաբար լավացնի բայց ամենակարևոր խնդիրը որ այսօր կա շրջանում որ ճիշտ աշխատանքները շատ մեծ հապով ընթանում է ջերի մատակարարման խնդիրն է որ համակարգերի խնդիրն է եթե կարող ամեն մենք մաջարելի քաղաքներ ենք ավելացել շրջանում ասեն եկիտասուրեն ցանու համար պայմանավորությունները կան Բարգամներ դուք լսեցիք հաղորդում Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայք Հարությունյանը հանդիպել է հանրապետության խոշոր հողօգտագործողների հետ վերնագրով։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք հասկանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկ Օվոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ով Ռոխսոնա Համբարձումյանը։ Միջնոր հանդիպում։